Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Всім добрага вечару сёння на прагулянку па сваім мінску нас запрашаем паэтка перакладчыца мыслярка ольга гапева вітаю ольга добрага табе вечару добрый вечар шановна Віталь. І наші слухачы, шановныя. <laughs> шановныя Я... слухачы і слухачкі. Так на пачатку скажу, што сёння апошні выпуск праграмы мінская брукаванка і больш яе не будзе. Але што будзе замест яе распавяду напрыканцы праграмы, а пакуль што што тычыцца ольга твайго мінску перад тым як непасрэдна пачаць прагулянку па тым маршруцікі ты прыгатавала для Проклала. так для гэтага вечара ты карэнная мінчанка. Так. так. В якім пакаленні? Пер... В сабе. В сабе. <laughs> да. А хто, а хто калі, у якіх, пры якіх умовах э, засяліўся з тваіх родных у Мінску? Мае бацькі прыехалі ў Менск, калі яны скончылі школу з горада Ветка Гомельскай вобласці. І вось таго часу тут яны і жылі калі ім задавалася пытанне вось што значыць <clears throat> быць менчуком усе кажуць што э, што такое э, быць беларусам ці беларусой сёння я мела такую глыбоку глыбока глыбока філасофскую <laughs> размову сваю калегай наконт э, наконт таго каб быць бела <laughs> беларускай беларусам надзею шакуна якая вось з'яўляецца рэдактарам карэктарам сіх маіх кніжак і беларусісткай і <clears throat> э, вот штосьці э, не ведаю восеньска надвор'я альбо э, умовы жыцця прыводзяць нас да даволі сумных высноваў датычна таго што значыцца быць беларускай ці беларусам і як тут увогуле ўсё Ну, это э, сумна не, не ну, будзе казаць, про... казаць не, не без абагульнення не беларус беларуска калі казаць про мінчукі і мянчучки так да. вось, ш, будь, э, як э, ввогуле пра што можна сказаць што гэта потому что недастаткова ж просто нарадзіцца ў мінску некаторыя мінчукі напрыклад не ведаюць запытайся дзе вуліцы садовая яны не ведаюць а прыезжыя звычайна больш ведаюць? нават ведаюць такія вось аддаленыя некія куточки ну, мне здаецца здаецца не мне здаецца это залеж таго дзе ты жывеш і э, мне здаецца чым э, на большай перыферыі ты жывеш не в цэнтры ёсць э, большы шанец што <clears throat> ты будзеш ведаць менску трошку лепш ну, просто таму што табе даводзіцца на даязджаць <laughs> со сваёй перыферыі ў гэты самы цэнтр альбо там ездзяць аднаго канца горада ў іншы напрыклад калі ты жывеш там в малінуце працуеш я не веду нямет на ангарска да <clears throat> людзі якія жывуць у цэнтры мне здаецца не маюць такога досведу адпаведна і патрэбы адпаведна і ведаюць гэтыя вуліцы садовыя іншыя я вельмі часта калі называю сваю вуліцу на якой жыву все перапытваюцца і я <clears throat> здзіўляецца што ёсць такая вуліца у горадзе мінску так мы, што... мы сёння завітаем так можем да я я пазна... я не памятаю пазначыла я там ці не ну прынамсі нам мне в галаве кашне ёсць а да яна фігуруе пад э, кодавым словам лес а <laughs> Вось мне таксама зацікавіла это мой не просто лес а мой, мой лес, лес. писала так можа лёс а паследование все ж таки лес відаць э, добра калі э, напрыклад цяжка вызначыцца что ёсць меншук меншучка у такім разе ты можна вуліцы ну, адрозніць хто меншук а хто с панаехалых сур'ёзна сур'ёзна кажу нет канешне ну і не магу і мне здаецца это не ведаю в этом мне здаецца в гэтым ёсць пэўна такі снабізм э, ну, там карэнны не калі ласка калі там хтосьці хоча ганарыцца і ну для яе ці для яго гэты пункт ёсць пунктам гонару асабістага калі ласка але э, ну я сапраўды вот ну што, што значыцца быць э, жыха, сталым жыхаром гэтага горада ну можна ж быць не толькі там меншу мінчуком ці міншучка там бр, брэсчаніна так. Але мы говорим про них непосредственно. Ну, бачишь, я так философски подошла. Як зусім такую філасофію вельмі тонкую матэрыю нейкую карацей ну ты больш што ты ж можаш нарадзіцца в горадзе менску а пасля пераехаць там в чыкаха і што стаць шанкай а А наколькі тебе ўвогуле важная э, гісторыя гораду якім ты жывеш ці мае ўвогуле значэнне для гісторыя жыцця так um, ну напэўна э, я называю гэта словом атмасферы э, атмасфера горада канешне она вельмі важна і мне здаецца што она і складаецца якраз часткова вось з гісторыяй я вот літаральна вчора завітала в такі раён менскаго якім я ніколі не была і э, гэта район маяковского э, денисовская вось такія вуліцы і э, я была здзіўлена тому что там ну, такі даволі новыя забудовы э, з аднаго боку там скажем праваруч але варуч такія ну бачна такая старая забудова можа там 70-х 80-х і Я вот просто на нейкім такім энергетычна скурным <laughs> узроўні адчула розніцу в этой атмасферы вот я гляжу леваручы мне утульна падабаецца там да я вот думаю ну, вот нават тут можна было б жыць а гляжу вот в той бок дзе такія ты гмахі новыя і так, так, такі шырокія ты праспекты вуліцы і вот неяк так там не вельмі утульна мне э, так что ну Э, я зараз узгадаў что нават ад э, многіх даводзілася чуць і сам гэта адчуваю неведама магчыма у цябе таксама ёсць такія адчуванні што нават дзве э, лініі метрапалітэна маюць абсалютна розную атмасферу у Тамаш, ну, это, это першая другая так вось калі ты, справа, калі ты едзеш по маскоўскай лініі mm -hmm. другая калі ты на аўтазаводскую перасаживаешься ёсць адчуванне абсалютна некае ну, нешта інш ёсць Ну я думаю мяне это звязана з тым что просто я живу на адной працую на іншай і вот ну ёсць это пераход і ты так больш эм, з пэўных там прычын зручнасці аддаеш <laughs> перавагу сваёй дзе жывеш да яна табе здаецца такое нейкае больш по блізкай роднай такой утульнай А вось калі ўжо трэба пераходзіць на іншую эту лінію там ну это уже вот ну, для тебе э, іншая, родная, да, это вот родная такое... автозаводская так да, да, да. <laughs> Да, так што ёсць такі момант. Я думаю, ты чула даводзілася чуць, калі скажуць <clears throat> горад мёртвы ці жывы лічыні да якоб то не было ў гораду. Mm. Да. Для, для цябе... Дэ, Дэтройт адразу згадваецца мне чуць. Mm. <laughs> мертвых а памятаеш кіно было э, only лавас left life э, джармуша толькі э, я не, не памятаю як на расійскую яго перакладалі застану э, про каханку там застануцца ў жывых толькі но ну, это я раблю такі пераклад карявы з англійскай апошні там дзе ён э, і яна вампіры мы былі і кшталту адама Ева ну, окей, але ў шутачце мінску для цябе мінск жывы ці мёртвы горад у тваіх вачах у тваіх э, адчуваннях яго горад у коме сапраўды так? ведаеш э, я вот э, надоечы вярнулася тут з калумбію Э, и с фестиваля літаратурного и э, был там один режиссер хотел зрабіць э, мини мини-фільм на на вершы поэту якія там собрались и вось он там здымал нас и пасля попросил <clears throat> зрабіць яшчэ пару там хвілін на 35 відео со свайго ўласнага гораду каб вот прадставіць горад і ну і сказал вот ну паздымай калі ласка вот тыя месцы дзе табе падабаецца что-то ну там Я вот учора пайшла здымаць і вот тое, што адна справа, калі ты глядзіш на горад так, а другая справа, калі ты глядзіш на горад праз аб'ектыў сваёй камеры свайго телефона і вот пачынаеш заважаць нейкі такія рэчы, якія быццам бы вот, э, Э, думаешь ну, ш, ну что тут эта сметница стоіць там <laughs> так, так ну зусім на відавоку і, і весь краявід мне <laughs> псує Вось ну прычым што сметніца это добрая рэчы я лічу іх павінна быць больш Але, не, не Але можа быць ну нейкія такія ну вот дарэчы можа варта падумаць пра неяк такое менавіта там что вот я маю навазе такія гэтыя сметніцы якія вялікія кантэйнеры каля дамо стаять там дзе пластык выкідаюць восьось намалявалі б на іх гэтага енота ўжо але ты мне так і не адказала для цябе так э, часам жа малюта некаторых жа ёсць енот а мало мало больше енота хочешь але так не отказала город мінск для тебе живы мертвый ці все ж таки насамрэч у коме что это значит ты патлумач акрамя сметніц там что сметніцы які не бачу сувязі паміж комой сметніцы да гэта алагічнае сцвярджэнне я з тобой згодна что я маю навазе можа можа это просто звязана з маім унутраным адчуваннем там того что адбываецца тут калі я сюды прыязджаю там ці вяртаюся так так атрымалася што апошні год я в Мску не вельмі часта і вось э, назіраючы ці бачачы яго кожны раз па прыездзе так не так не робіцца сумна не я вот вот зараз я заўважыла што з'явіліся э, з выйсця з метро такія кавярынькі дзе прадаюць каву і гарбату такія у симпатичненькие, эстетичненькие. Кажешь, коми, все ж таки э, что, Ну вот, вот, так я же тому и кажу, что не мертвый, да, ну, стан комы, он, ты вот уявляешь ну, так, себе так, стан комы. Человек может и с распышными очима лежать там, да, и вот быцем бы, и вот быцем бы працуя там, не функционуя, але вот это такой стан, не ведаю, трошки... Эм, в ўвогуле такая тэма тэма гораду яна размаўля, размаўляла я пры таксама з в іншым кантэксце і мне вот э, што што мне э, напэўна сумна э, калі я у менску мне здаецца што горад менск не належыць меншукам і меншучкам тое <clears throat> што вот не ці шмат ты бачыў людзей нават летам якія б там ну вот у парку ці ну, ляжалі на траве больш да. ну все одно да я памятаю калі я там сядзела дзесьці на прыступках мне адразу там пагналі міліцыянты там тут нельга сядзець ну вот ёсць такія А вось пра тыя часы калі можна было сядзець на <clears throat> прыступках mm это я маю на увазе непасрэдна тыя месцы з якіх мы пачнем прагулянку по твае мінску э, да іх мы звернемся праз некалькі хвілін нагадаю нумар для смс 9705 а мінская брукаванка. Нагадваю, што сёння гуляем па мінску паэткі ольгі гапівай Ну і э, стартуем мы ад пятай бальніцы Я так разумею там радільня дзе ольга нарадзілася правильно я разумею Я там нарадзілася так ты там нарадзілася гэта гэта цудоўна А як давно там была ў пятай бальніцы пасля того як <laughs> пасля правда там моя сяброўка нараджала і это вот быў другі <laughs> раз я тады завітала два разы за час нарадзілася і пасляла да. і я ну здзівілася што все яна там яшчэ стаіць працуе там казалі быццам бы рамонтам які зрабілі так што быццам бы все добра ну там не толькі радзільна садзя там больніца як больніца а <clears throat> там яшчэ аднаму сябру аперацыю рабілі вот напэўна это трэці раз быў. Ну у цябе ў гэтым пункце напісана пятая бальніца да. э, партызанскі праспект і да. парк 50годдзя э, кастрычніка так Што э, для цябе вось гэтыя тры аб'екты якія ты для пачатку ну, што для цябе значыць можна можна гэта абазначыць напэўна хутчэй як такі пэўны раён да? вось там універмах Беларусь э, парк 50годдзя э, справа тым што пасля таго як я нарадзілася <laughs> ёй не жыла тому што мой бацькі здымалі там кватэру на народнай вуліцы <clears throat> э, і парк 50годдзя быў вельмі побач таму вот мама мяне туды цягала і і э, напэўна на нейкім такім падсвядомым узросце у мне засталіся нейкі такі добрыя ўспаміны тому что э, вось ужо там калі я была подлеткам э, то вельмі любіла туды хадзіць сябрамі і нейкую фотасесію там калі прасілі таксама мы там на стадыён там дарэчы стадыён ёсць ну трошку далей так. так, так. трактор называется <clears throat> такія вот ну я напэўна не не назваць канешне яго закінутым але напэўна з усіх там сённяшніх паркаў гораду менску ён такі самы э, ціхі <laughs> забыты будзе муніцыпалітэтам э, за што рэканструкцыя альбо планавалася альбо я там дано не буду ну, я вот была нядовечы там там ёсць там дарэчы функцыянуюць гэтыя атракцыёны на машынках можна пакатацца у ціры пастраляць э, ну яшчэ там парочку тройку э, і э, сцэна там засталася э, <clears throat> такая амфі, амфі, mm. паўамфітатна і э, ранее яшчэ памятаю нават э, збіраліся там людзі под гармонік таньчылі наколькі ведаю 67 годзе гэты пар быў адкрыты сапраўды там была адкрыта танц пляцоўка mm -hmm. месца было вельмі папулярна Ну і сёння натуральна танц пляцовак у парках няма no, гэта, ну, гэта, гэта такі атавізм так э, <clears throat> чымусь по тваіх назіраннях у mm -hmm Э, чым что э, прыйшло на змену танцпляцоўкам у тых же самых парках что таксама з цягам часу можа стаць атавізму ну, ведаш раней былі яшчэ адкрыты кінатэатры напрыклад гэта то што просто ну знікла ці не ну цяпер таксама робяць спробы да вяртання так, паглядзець так, фільмы так. летом але не мне здаецца танц пляцоўка это штосьці такое не хотя можа вот это пакаленне кое ну цяпер наша там больш-менш і калі нам будзе там пад 60 можа там з'явяцца нейкія актывісты які можа з гармонікам і нам там ці ну не з гармонікам з чым там яны выйдуць запісамі э, на сваіх новых якія гады прыкладнуць калі ты кажаш што ў парку пад гармонік э, напрыклад танчылі калі гэта было да не так даўно ну адносна у можа год 8 ну это такія спарадычныя былі кампаніі э, людзей ва ўзросце там 50 за бабулькі дзядулькі ну это не не неарганізавана але я памятаю што напэўна калі яшчэ вучылася універсітэце там нават аркестр граў прычым яны все былі в такіх гарнітурчыках э. ну бачна что у не, не просто ну там может працоўвалі суботнік гэта сапраўды то что што знікае як напрыклад і э, кантактаванне суседзямі з э, якімі можна было дзіця кінуць раней суседзям і дзверы можна было не замыкаць так, так, далей прайсці так, запалкі прасі так, мукі так. сёння гэтага няма у тебе ёсць нейкая ностальгія по гэтым часе ці няма мне цяжка казаць таму што ну прынамсі калі захачу там по пайсці пагуляць у футбол, напэўна, я пайду і пагуляю і мне <clears throat> там нішто не будзе за выхадам замінаць там да. Але я просто бачу, што да сёння дзяцей на, на вуліцы пабачыць можна менш. Э, ну я памятаю сваё там дзяцінства. Мы вельмі шмат часу ну прынамсі я <clears throat> праводзілі на вуліцы там і калі мама тебе клікала там, вячэраць а ты все ніяк не ішла там і там з балкона там крычалі да і можна было часта пачуць альбо там дзеці под вакном крычалі мама мама <clears throat> ну цяпер ёсць тэлефоны такі са школы ты бачыш дзіцядзе са школы і ў мабільным тэлефоне долу нешта там робіць у тэлефоне які гульні ты гуляла у раёне парка 50годдзя кастрычніка Ну і навогуле на пратэ проспекце <laughs> ти на процесній проспекті особливо не погуляєш. Не маю на увазі, який ти район. Э, да. Ем... Ну, ми переїхали вже, коли мені було е, э, год 5, тому, ну, скажімо так, я так кепсько пам'ятаю, е, э, що там було. е, і вже во що ми гуляли, я пам'ятаю територію от, сьогоднішню, де я живу там ангарскай лімскай але тут мы пазней завітаем э, э, так цябе яшчэ ёсць станцыя метро пралетарская ага. і мне здаецца славутасць проста таксама ў гэтым пункце я славутасць так. бяру зараз э, бездзеква просто бы не сапраўды цікава у цябе абраны пераход бок мост над чыгункай да что ты на ім э, так часто так, нешта рабіла там часто так ці не да гэта гэта маё одно з улюблённейшых месцаў і калі там э, часта хто прыязджае з фатографаў ці з нейкіх там рэжысёраў паздымаць мяне і просяць ну давайте адвезіце нас со сваё любое место я всіх цягну туды чаму так, так ну па-перша там такая атмасфера вельмі мне здаецца натхняльная для таких меланхалічных паэтак <laughs> як я калі сур'ёзна то ну сапраўды гэта гэта лакацыя дзе дзе адбываецца гэты пераезд да чыгунка яна сама сама па сабе так, такую атмасферу утрымлівае да вот э, люди прыязджаюць з'язджаюць і плюс гэтай станцыі што яна не такая папулярная да і там не так шмат людзей як скажем на нашай гол, гол, на, на галоўным вакзале то і, і плюс вось гэты мост ён дае табе такое адчуванне свабоды калі ты на ім стаіш і вот бачыш і там так добра бачна палова менску эм, вот в бок эм, парка горкага вось туды все это вельмі так як на далоні як кажуць такая ж э, адчуванне свабоды дае ці шмат такіх месцаў що мінску для цябе э, дзе mm -hmm ёсць адчуванне этой свабоды да лес ізноў каля да, так? да, да, да. туды пазней завітаем пакуль зробім паузу нумар для смс 9705 а гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Працягваем прагулянку па мінску паэткі ольгі гапевай вось наконт паэзіі і аднаго з адрасоўкі сёння ольга абрала для шпацару станцыі метропалітарскім так і зусім мала зачапілі чым на такая адметная для цябе па нармальна мы зачапілі мы зачапілі нормальноальны пераход э, мост на э, так я вот, э, ну я яго имела на увазе але там такое ну в прынцыпе э, закінутае месца в тым плане што яно даволі в цэнтры так таму что там хвілін не ведаю там 10 і ўжо парк горкага будзе калі вот вверх падняцца э, свіслачно ўжо то А вось калі ісці на Андреевскую Захарова, там такія аб'екты дзіўныя. Ну, <laughs> нежылыя масівы, скажам так. Там кома. Месца <laughs> мінскай комы. Ужо, <laughs> так такая беспросветная э, но мне падабаецца тым что там мало людзей там вот зноў э, ну, же это такая нейкая адчуванне что ты быццам бы в городе быццам бы не в горадзе ты весь час скажешь про то что э, ну не увесь час але вось ты казала про то что гораду пэўны стане комы знаходзіцца по і адпаведна я раблю выснову што табе не хапае значніка жыцця руху жыцця ў mm. горадзе тут же ты кажаш табе падабаецца тым што там мала людзей што я збягаю да, людзей Ну рух ён уже таксама можа быць розным пагадзіся да ён ну, можа быць там рух якіх таких нездаровых гістарычных людзей можа быть да, на, на, на, на, на, на, на, на, на пэўным маршруце калі ехаць, там да дарэчы такі вот маршрут э, не я про тое что мне не у руху справа э, ну і горад все ж таки такая такая сітуацыя ад якой стамляешься я думаю что з узростам вядома ж э, хаця ёсць э, людзі якія напэўна у маглі б все жыццё пражыць у горадзе якім вот ну цяжка памысліць сябе там на вёсцы альбо в такім на хутары да но <clears throat> но можа можа это звязана з тым што я вось пішу і мне патрэбна часам гэта адзінота ці цішыня в якую я якраз і шукаю вось сваім лесе да лесам мы пазней э, але ёсць яшчэ месца якое ты абралася мне не увогуле тут шмат э, розных адрасоў Ну ты ж прасіў 67 не я маю на увазе вось вось гэтым у адным аб'екце для прагулянкі шмат адрасоў таму што гэта плошча перамогі дзе і дом пісьменніка і крама ага. жако была да, да, лінгвістычны да. універсітэт так. і будынак э, мінстату так. на захарова у э, я так разумею что все гэта аб'ядновая твоя праца і твоя <laughs> так? не ну да працы і дзейнасці яшчэ таксама ну праца мамы потому что так? да да там статыстыкі был камітэт статыстыкі дзе яна працавала доўгі доўгі час я памятаю что вот зноў уже не раўнуючы як цяпер э, э, что дзяцей нікуды адных не адпускаюць я памятаю что я ездзіла да мамы на працу і самастойна са свайго там району да на аўтобусе потым на так? трамвай і я вось вельмі люблю таму трамвай на поўнай трамвайныя лініі хотя мама іх терпець не можа і э, ну, скажем так, так. <laughs> Ну, потому что да яна кажася что яны любяць стаць у зімку асабліва і ты там вот будзеш <laughs> першысці таму што нічога раней не хадзіла по там да трактарнага завода. Эм, Таму моя любоў да гэтага раёну пачалася ж э, ну, з дзяцінства, скажем так, да таго, як я скончыла школу <clears throat> і паступіла ў лінгвістычны універсітэт. Mm -hmm. На плошчы перамогі маецца навазе просто на, на гэтай плошчы побач этой плошчы знаходзіцца все гэты аб'екты так так так, так да так, так. гэта такое просто кодавае слово <laughs> дом э, пісьменніка mm -hmm. ну дом пісьменніка тому что вот якраз з 15 год я хадзіла туды на літаратурна аб'яднанне першацвет якое функцыянавала э, на той час і па панядзелках мы збіраліся з <clears throat> спадарром масарэнка абмяркоўвалі наши творы чыталі адно аднаму вершы эм, так што гэта гэта было такі даволі значны перыяд э, у э, маім станаўленні на пол а людзі э, паэткі пісьменнікі якія з'яўляліся вось э, што для цябе гэта зна... у колькі год ты сказала 15, 15 год mm -hmm магчыма некая э, ёсць засталося ў памяці э, некая сустрэча з тым ці іншым э, паэтам пісьменнікам якого сустрэла у коридорах <laughs> не мы напэўна уже ўвечары так былі па панядзелках і пісьменнікаў мы там <laughs> не заставалі яны уже сыходзілі напэўна адпрацаваўшы <clears throat> я памятаю там бібліятэка яшчэ была такая цудоўная я вельмі любіла туды хадзіць не, не яны ж там увогуле з гэтым будынкам там все так сумна там дарэчы раней яшчэ ідёт інстытут сядзел э, на фронт за 5 пасля яны пераехалі на харужы но ну, перад яшчэ дзесьці былі но я вот памятала што калі мы рабілі сумесна кніжку я мне было вельмі зручна хадзіць сын'яза <laughs> в дом пісьменніка і э, так вось да склалася все было под бокам ну, думаю што сёння многія і не памятаюць а нехто просто не ведае э, что за крама жако і чым, а, і чым да, такая да, парцягальная на для цябе чаму она так засталася у цябе ў памяць не, Дзе, на... што, там, што там зараз э, там, зараз там знаходзіцца ресторан скіф то бок гэта каля на рагу да, да на, на рагу такая штука Ну я думаю ён быў знакаміты тым что гэта было <laughs> амаль адзіны з гэтага боку адзіная э, з гэтага боку крама апроч каравая да ну вот каравай на тым рагу ну, так, зараз ёсць она ну, таксама была такі іначе называлася малако называлася вось гэта тут ну, так так наша да да там малако ці малоч малочная по моему так называлася да да да но ну, тут это ж трэба было перайсці столькі сюды заняза ніхто не <laughs> доходзіць Окей, значит, каравай каравай і жако. За, за, за булкой, каравай а в, а в жако. жако. За, за чим ішли? Ну, в жако там продавалося все, там напої. А, <laughs> З Мінералка з, з булкою до напою. Да, тому що в караваї да, тепер в караваї продають кефір і молоко. І напої. <laughs> І напої. а раніше тільки хліб. Ну, булочки была пасля того як э, знікла уже э, крама жако э, у тым месцы у тым рэстаране который там зараз скіфе да была можна было адзін раз сказать не трэба разоў мы ж не рекламную праграму робім <laughs> Да, сказали как люди арыентаваліся дзе гэта что мы <laughs> была які у тебя увогуле вось згадала про краму малако а э, молочны ці молочны ці ёсць нейкі ностальгічныя адчуванні па тых крамах таксама бывае памятаеш пра рыбу эту нават жа зрабілі цэлы выпуск тэкстаў у часопіс тэкста вішнёў рабіў праку рыбу рыб ну, крама рыба которая насупраць была філфака а так так это вось вельмі такая легендарная ну, крама. Там, так что так. да у людзей бывае ностальгія у тебе на крамах тебе не, не ведаю цяпер уже напэўна не а что здарылось <laughs> что цяпер уже не ну цяпер мне за цяпер прасцей стаўлюся да зменаў а я не чапляюся так за нейкія такія рэчы якія мяняюцца ну Для... прас, прасцею спрамаю перамены але пры гэтым за лінгвістычна як учапілася так восьняшняга дня не адпускаю <laughs> ён цябе ён таксама у нас сёння у маршруце ну да что для тебе гэта месяц лінгвістычны універсітэт О это была моя мара <laughs> паступіць туды мне цёця там вучылася і для мяне гэта было таким ведаеш такім месцам я не ведаю вот дзе у ну, дзе, дзе, дзе все інакш дзе вот калі ты туды паступіш то все там твоё жыццё адразу ператворыцца ў каску я інакш все інакш все інакш ну в сэнсе что па-перша ты уже станешь там студэнтам у тебе там студэнтка у тебя будзе іншае жыццё там это да? я про это да Шо, не так як у школе а <clears throat> вось ну ну я напэўна да па сваёй натуры такі ретраград мне не вот цяжка было штосьці мяняць таму я так <clears throat> доўга там сядзела прычым мне ну даволі падабалася выкладаць э, падабалася зараз уже не выкладаеш э, зараз уже менш падабаецца выкладаць выкладаць на да. это вельмі стамляе і мне здаецца што сапраўды настаўнікам і выкладчыкам ім трэба неяк ну выкладчыкі это іншая справа но я вот гляжу там што мне вся сям'я настаўніцкая у <clears throat> і такая професійная дэфармацыя адбываецца з людзьмі. І мне здаецца, што вот ім гадоў 40 трэба ісці на пенсію, каб заставацца людзьмі <laughs> здаровымі тебе яшчэ до гэтага ўзросту <laughs> мне уже так мало засталося да так і так мало насамрэч засталося гады час мала застаецца там зробім паузам і хутка будзем у тваім лесе давай а no place. London town, I call it. The long walk home, yes, I do. Where the shadows seek the light, I bet. There's something deep inside me You will not crush my мінская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў Нарэшце ольга гапеева запрас... запрашае нас Ды, клад... давно запрашалі нарэшце мы <laughs> пагаджаемся так э, на прагулянку па лесе ольгі гапеевай э, что за лес да чароўны у нас лес у і да пэўнага часу а, там было вельмі шмат грыбоў дзе там што, дзе знаходзіцца гэты лес Ну вот зараз я і расказала <laughs> все паехалі тут грыбы грыбы збіраеш так, так, гэта... вот я кані А чаму не я не выглядаю но... не. <laughs> там яшчэ рыбу чыловіш <laughs> не не ў свіслачані не лаўлю увогуле магу. Дык так так вось, Еш... пра, пра грыбы, пра грыбы, пра грыбы ў лесе, ага. Да. Дык вось, э, раней у нас зусім там было так пустенька. <laughs> Концов, концовы прыпынак Ангарская 4. Всё, ну. там конец там города грибы, люди, там есть <laughs> грибы там там живут люди и яше есть грибы в лесе живут <laughs> люди. Дарэчы, там аднойчы знайшлі нейкую зямлянку. Хтосьці там жыў гэтай зямлянцы? Ну да, нейкі чалавек без ну, як пэўнага месца жыхарства. Да, без пэўнага месца жыхарства. Yes. Што яшчэ акрамя грыбоў у гэтым лесе? Эм, там палігон. Так. так. І цяпер, а цяпер надойчы зрабілі гольф клуб. Так. Вось так, што на мяне цікаве толькі грыбы металалова там можна шмат знайсці ты яшчэ металалом чароўны лес а макулатуры <laughs> ну мы в дзяцінстве здавалі а вы не здавалі так, так. <laughs> ну хто здавал таксама здаюць ведаеш я за гэтай макулатуры столькі цудоўных кніжак пазнаходзіў я дзе я пакуль здавал так ну нехта ж я там несу кімбер газеты тут... старе а нехта несе кніперскія кніжкі я вот. выніку забіраў гэтыя кніжкі прыносіў замены ты які-нибудь газеты так там шану шкада як людзі выкідвалі такія А ты ведаеш я зараз згадала стаялі раней такія у вагоншчыкі куды вот людзі здавалі эту макулатуру вот мне было напэўна год 78 ну, макулатуру і можна было... не ну, і, і рэчы да так, можна так, было здаваць вопратку так, так. так. Э, я памятаю что там вот стаялі кніжкі вот калі ты там здасі на пэўную кілаграмы то вот такую кніжку можаш узяць там... здавала за, за кніжку да, так? памятаю что такое было а я на так. цыгарэце, Ну, Тады ще паштучна прадавалі. Паштучна цыгареты. Так, такі час. Слухай, не пра мяне зараз Давай вернемся твой чароўны лес. <laughs> Да, так вось э, а пасля там пачалі таксама будаваць ну у нас так было што э, дамы на адным баку а праз дарогу лес праз дарогу лес чароўны чароўны і э, сапраўды там было шмат розных грыбаў зараз дарэчы грыбы памяняліся <laughs> <laughs> актуальна зараз же восень, бо можемо про гриби. Город міняється, бач, ліс обростає гольф Ти видиш, з'явилося шмат ну, сираєшки, от кажуть, такі, такі непонтові гриби, я не люблю сираєшки. І зараз шмат з'явилося, апошні 2-3 роки, таких псевдосираєжок от яны маскіруюцца под сапраўдныя сыраешкі на самой справе <laughs> ты не сыраешкі чуеш ты зімела размаўляеш я з лесавіком размаўляю калі іду ў лес дзе там жыве не ведаю но я прашу каб грыбо мне подкінуў трошку каб хоць на хоць хоць на эту на одну патэльню ну, с бульбачкай як давно уця такая цесная сувязь з лесам з <laughs> дзяцінства мы там яшчэ ну вот калі мы пераехалі з 5-6 год мы туды і ходзім у кожную восень а летом я памятаю мы яшчэ збіралі чабор уяўляеш вот сушылі яго і рабілі гарбату потым чаму сёння не збіраеш лес ужо колькасці металалом ну і, і чабора ўжо так і нік не шмат стала ну, экалагічная сітуацыя <clears throat> сам ведаеш пахопшылася Вось да цяпер не збіраю Ну я пра гэта таксама напісала ў сваім тэксцікі в адным в кніжцы вядомай гісторыі це ёсць верш пра мінск мне вельмі падабаецца як, як ён пачынаецца не не могу я ну, памята мой змрочны змрочны змрочны горад а Але ты так весела распавядаеш пра свой змрочны э, <clears throat> горад. Это я просто люблю прыходзіць да вас у госці. Рада. А я думаю, там можа у гэтым некая ёсць пэўна. Не, ён ён вельмі, ну, ну конечно, там філасофія ёсць. <laughs> Але она такая змрочная ну сэнс был тым что я вярталась от бабулі ехала я пачалась такая моцная моцная навальніца якраз отъ'язжала в менск і вот э, сапраўды мне падался таким вот змрочным але пры ўсёй сваёй змрочнасці ён чымсьці мяне працягваў да і вось ну як ты кажаш все ж таки что родны горад і что такое быць мінчучкой что все ж таки гэта <clears throat> застаецца дзесьці фармуе там цябе мяне <laughs> як творцу як чалавека і канешне ён застаецца з таб тобой мне здаецца заўсёды да. Я чаму пытаўся яшчэ цілуюш ты рыбу таму што у цябе і рака смыслач была да, да. Так. Да, э, не я толькі плавала там на чоўне на катамаране все не купалася не падала з моста, <laughs> з моста да, не і рыбу не лавіла не ну, апошні аб'ект апошні адрес гэта першамайская стадыён дынама mm. ну, так. такі дарагія а Недорогі, просто там такое, мне здаецца, зручнае месца для прагулянкі. Вось як часам я калі не хачу ехаць дадому на просты, там ісці на купалуску, там што там шмат людзей, пераход. Я вот вырашаю, пайду-ка я на першамайскую пешу. І я вось іду з купалаўскай, мінаючы стадыён Дынама <clears throat> уніз і там так таксама праз больніцу гэтую. Да? Э, пра трамвайныя шляхі, праз свіслач і да метро. І вось там зноў жа мала людзей, шмат прыроды і такая нейкая душэўная атмасфера добрая для э, прыдумлення вершаў. Слухай, калі будзе, скажам, э, ты дакладна ведала, што некуды з'язджаеш з мінска mm -hmm. ось mm -hmm. все ты ведаеш што з'язджаеш і ну хто яго веда ніколі не кажы ніколі але ну вот напрыклад уявімся такую так. гісторыю што безваротна mm -hmm. куды б ты пайшла ў мінск каб з ім развітацца ці якое месца тваё место сілы что называется не ведаю тваё мінскае куды б, куды б ты пайшла развітвацца з мінскам здагадайся на мост у <laughs> лес ну по магчымасці ну, калі так, ты конечно хочешь одно место каб я выбрала да не ну можешь не одно то Ну, напэўна, я пайшла ў лес ўсё ж такі. Таму што это, як так ты кажаш, для мяне месца сілы. Хаця яно, канешне, такое неурбаністычнае зусім і неяк так з менскам не вяжацца, але пэўна таму, што ўсё ж такі большасць майго жыцця прайшла там, <clears throat> то напэўна, ўсё ж такі я развітвалася б там. Але я падмінула ўсе вось гэтыя пункты, якія мы сёння прайшлі. Я думаю, да, развіталася б такім, такім колам і апошняя была першамайская чаму ну ты ска, ты ж кажа што прыйшлі прыйшлі па гэтым прайшла па гэтым маршруце потому что мы абмяркоўвалі апошнія ну, так такім чынам <clears throat> прагулянка амаль завершаная по тваім маршруце але ёсць яшчэ некалькі пытанняў якія не звязаныя з непасрэдна э, з гэтым маршрутам хаця магчыма у на той ці іншае пытанне узнікне тут іншыя аб'екты які ўжо сёння вывучаны mm -hmm чым для цябе мінск пахне альбо з, яку, з якім пахам асацыюецца мінск восьых булачак якіх <laughs> Ну, можна сказаць хлеб ну хлеб інакш пахне да вот ведаеш калі каля гэтых хлебазаводаў праходзіш там вот пахне мне здаецца так булкі пахнуць не так пахне крайней пахла Цяпер жа я зусім іх не чую. Ну, не, да, а што не робяць? Робяць, ну, вось таксама. Некі фільтры ставяць. Каля, а, там асабліва і у вас на Смаловцы там так, так, праходзіш, так, так. і там ваніль, там, а зараз ты нічога не чуваеш. Вось, да-да-да-да-да. І у нас жа тут на слесарнай там хлебакамбінат нумар, сколько там. Да, сапраўды, Ж гарэлы, што завод пахне, піўны <laughs> пахне. Не, мне здаецца, гарэлычны ўжо таксама не пахне. Там жа на кастрычніцка раней ходзіш гэтымі дрыжамі, так? Так, так. А зараз не, там хіпстарамі цяпер <laughs> пахне. Дарэчы, як пахне мінскі хіпстар? Сходзі на кастрычніцку, это ведаеш. А колер, колер мінска для цябе які? <clears throat> Колер? Ну, гэта залежыць ад сезону. Ну, вось зараз колер мінска для цябе які? То бок все ж таки для цябе колер мінска у залежнасці ад э, прыгода правильно разумею Да хотя не знаю. Не, ну заўсёды просто калі кажаш там замежнікам ты ім раеш там не, не прыязджаеце ў лістападзе <laughs> Там, здаецца лістападзе шмат куды лепш ехаць не толькі ў мінск <laughs> да да да ты з берлінцамі размаўляла яны такія ой так змрочна в берліне в лістападзе это праўда хіба не я быў лістападзе в берліне в багаце <clears throat> таксама <laughs> ну там і у верасні змрочна <laughs> там круглы год змрочна так што мінск не самае вот пасля багаты я зразумела што мінск можа быць і радасным у гук мінска для цябе які гук гук вот я зараз подумала уже не аудыалка ну людзі ж дзель там падзяляюцца на візуал аудыал там ты не удыал я вот зараз подумала что мне некая на ну менск не асацыюцца ввогуле но ну, можа там с, с голосам с голосам метро за голосам лесавіка ўлезь апошняе <laughs> пытанне а помніка каму ці чаму на сваю думку найперш мінску не хапае мінску не хапае у меня быў такі праект но ну, не праект для ідэя хацела каб зрабілі э, парк паэзіі на тым развітаемся да. Нагадаю, што сёння гулялі па-мінску паэткі, перакладчыцы мыслярки Вольгі Гапеевай і развітваемся э, назаўсёды з праграмай не звольхай мінская брукаванка з праграмы. А ў наступны панядзелак у сталічны эфір вернецца праграма бліжэй да зорак. Пакуль.